पोइ जॾहिं अॻे हलिया तॾहिं मूसा पंहिंजे साथीअ खे चयो त असांखे असांजो मंझंदि जो तआाम ॾे बेशक असांजी हिन मुसाफ़िरीअ में असांखे ओखाई पहुती आहे